ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم ذبيب وللدهر شد على أهله وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا zahvala pripada Allahu dželle šanuhu. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ja ayuha alladhina amanu taku Allaha haqqa tuqatihi i ne umrite illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, mi uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem i druženjem kuranske sure, sure Al-Kahf. I oni ajeti do koji smo došli i koje tumačimo, jesu kuranski ajeti iz ove sure u kojima se govori o Zulkarneju. U kojima se govori o Zulkarneju. Ajeti u kojima uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o čovjeku kojem je Allah subhanahu wa ta'ala dao vlast i dao moć na zemlji, pa vlado svim dijelovima zemlje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kada u Kur'anu navodi da je došao do krajnjih granica zapada i do krajnjih granica istoka, ne misli se samo da je došao do tih granica i da je tu vladu. Nego kao što smo spomenuli, mišljenje Ibn Kesira i drugi, koji kažu da pored koje god naroda bi prošao od krajnje granice zapada do krajnje granice istoka, pokorio bi taj narod. I taj narod bi bio po njegovoj vlasti. Taj, njegov, taj narod bi bio, on bi bio vladar tog naroda. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nam navodi kako je taj čovjek bio bogobojazan? I kako to, da kažemo, ta vlast ga nije odvratila i nije učinila da bude nepokoran prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Uglavnom, u ovim kuranskim ajetima, te smo ajete tumačili, govori se kako je došlo do krajnjih granica zapada. Kako je došlo do krajnjih granica istoka. I kako je došao do naroda koji je od njega tražio da ih, da zaštiti, da ih sačuva od naroda koji se zove Đuđi Međuđi od naroda koji se zove Ja'đuđ i Ma'đuđ. A vama je poznato da je narod Ja'đuđ i Ma'đuđ, da je to jedan od velikih preznaka sudnjeg dana. Da je to od velikih preznaka sudnjeg dana. I da kada dođe Allahova odredba, da će taj narod izaći. I da će početi i da će činiti veliki fesad na zemlji. Toliko će i biti. I toliko će činiti fesad na zemlji, da će proći pored jednog jezera u Palestini koji se zove Tabereja, da će proći pred tog jezera, prvi od tog naroda, kada prođe pred tog jezera, ono će biti jezero. Međutim, kada dođe red na zadnjega, jezero će već presušiti. Koliko je i da su ispili cijelo to jezero. Još mnogi drugi stvari o kojima ćemo ako Bog da govoriti. Međutim, ono što nam se govori u ovoj kuranskoj suri jeste da nam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je Zulkarnej našao narod koji je rekao možeš li iz nas zaštititi od džuđa i mađuđa, jer oni čine nered, jer oni čine nered na zemlji. Pa im je Zulkarnein sagradio veliku branu koja je spriječila dolazak, dolazak tog I ovo je jedan od velikih preznaka sudnjeg dana. Jedna od stvari o, kojima o kojoj govori i sami Kur'an. Međutim, jedan broj ljudi se pita i kaže, zar je moguće da postoji negdje na zemlji Toliki narod, a da današnja civilizacija još nije došla do tog naroda. Pa ljudi pitaju u smislu sumnje. Kažu, zar je moguće, zar je moguće, u smislu nije moguće. Veliki broj nije pita zar je moguće, u smislu da nije, da kaže da to nije moguće. Međutim, prije što odgovorimo na ova pitanja. Ja bih želio večeras da uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć. Počnemo sa jednim malim ciklusom predavanja. Sa jednim malim ciklusom predavanja unutar našeg ciklusa tumačenja sure El Gdje ćemo govoriti o onim stvarima o kojima nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da će se desiti. O kojima nas je obavijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam da će se desiti. Ili ako hoćete, nazovite i, nazovite i fitnalucima koji će doći, nazovite i preznacima sudnjeg dana, kako hoćete. Uglavnom, stvari o kojima nas obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, da će se desiti. Draga braćo, ovoj temi ulema je vodila računa. Pa sako islamski učenjaci pisali zasebna djela u kojima su spominjali sve hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, koji govore o stvarima koji će se desiti. Neke od tih stvari, kao što ćemo vidjeti, do našeg vremena su se već desili. I zato ćemo vidjeti tu istinitos Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Vidjet ćemo kako poslanik sallallahu alaihi wasallam za svog života obavještava o nekim stvarima koje se za 10, 20, 30, 50 ili 100 godina dešavaju. I nijedna od onih stvari o kojima je obavijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam da će se desiti nije tako da kažemo da se nije desilo ili je poslanik sallallahu alaihi wasallam pogrešno obavijestio. Nego ćemo vidjeti čak kako i neke najmanje detalje neke događaja nagovijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pa tako na samom početku da kažem da je korist ovih hadisa velika. Prije svega zato što ćemo vidjeti, kao što sam rekao, istinitost poslanstva Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. A to je da Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam obavještava o stvarima koje će se desiti. Zatim druga stvar, što ćemo tu naučiti, o stvarima koje je obavijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam da će se desiti. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi su vodili računa, vodili računa da znaju ono o čemu je obavještava Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pa tako, na primjer, kada su pitanju stvari budućnosti, Jednog dana je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ustao nakon što je klanio sabah namaz i počeo da govori. Kao što je zabilježio ima muslim u svom sahihu i također Buhari i drugi, da je ustao i govorio, govorio, govorio, sve dok nije došlo vrijeme na namaza. Kada je došlo vrijeme podje namaza, poslanik je sišao sa mimbere. Klanio podne namaz, ponovo se popio na mimber. I govorio, govorio, govorio, sve dok nije došlo vrijeme ikindije namaza. Kada je došlo vrijeme ikindije namaza, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je sišao, klanjao ikindiju namaz i ponovo se popeo na minber. I govorio, i govorio, i govorio, sve dok nije zašlo sunce. Kada je zašlo sunce, klanjao je akšam i nije se više popeo na minber. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je tog dana govorio o stvarima koje će se desiti. O stvarima koje će se desiti sve do sugnjeg dana. Pa je tako zabilježio imam Buhari وصوم وصوم صحيح والهذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه دا ركو كاجا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كاجا بسني صلى الله عليه وسلم يدنك دانا يا أستاو مجونا يا أستاو مجونا مجو أصحابنا كاجا ما ترك شيئا من مقامه إلى قيام الساعة إلا حدث به إكاجا ني أستبيو ني يدن استوار وتوك ترنوذك Pa sve do sudnjeg dana, a da nije obavijestio kako će se desiti. A da nije obavijestio šta? Da nije obavijestio kako će se desiti. Pa kaže Huzaifa, hafidahu men Kaže, naučio je to i zapamtio koje je zapamtio, a zaboravio koje je zaboravio. To jeste bila je Allahuma subhanahu wa ta'ala mudrost da neki ljudi zaborave nešto od onoga što su čuli. Pa i sami Huzaifa radijallahu ta'ala anhu kaže, pa kaže i ja ponekad, kaže vidim nešto, pa kaže sjetim se da nas je o tome obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kaže, to je poput kada čovjek dugo vremena ne vidi nekoga, pa vidi čovjeka, pa kaže, onda se sjeti da ga zna. U drugom hadisu koji također zabilježi muslim od Huzeife radijallahu ta'ala anhu, kaže, nema ni jedne stvari koja će se desiti do sudnjeg dana, a kaže da ja tu stvar ne znam. Nema ni jedne stvari koja će se desiti do sudnjeg dana, a da ja ne znam. Kaže, osim jedne stvari. Osim jedne stvari. Kaže, za tu stvar nisam pitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa Koja je to stvar? Men juhriđu ahla al-Medina min al-Medina. Ko će biti taj koji će protjerati stanovnike Medine iz Medine? Ko će protjerati stanovnike Medine iz Medine? Jer jedna od preznaka sudnjeg dana da će stanovnici Medine napustiti Medinu. Pa kaže, sve sam ga pitao, kaže, nisam ga pitao samo jednu stvar. Koju stvar? Ko će, kaže, protjerati stanovnike Medine iz, iz Medine? Zatim, od koristi poznavanja. Zatim od koristi poznavanja ovih hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste što nas Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam obavještava o nekim događajima koji se dešavaju i dan danas. Koji se dešavaju i dan danas. I zato čovjek koji je pametan, koji uči sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam zna da mnoge stvari koje se dešavaju, da je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wasallam i da zna kako će da postupi prema tim stvarima. Od prvi stvari koje je nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam da će se desiti, draga braćo, jeste da je išaretio. Jeste da je šta? Išaretio. Znači ne da je rekao jasno ko će biti halifa poslije njega. Ali je poslanik sallallahu alaihi wasallam ostavio ljudima jedan išaret da znaju ko će biti halifa poslije poslije Pa je tako zabilježio imam Buhari i muslim u svom sahihu od Džubeir ibn Muta'ima, radijallahu ta'ala anhu, da je došla žena Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i tražila od njega nešto. Da je došla žena Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i tražila od njega nešto. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da mu dođe kasnije, da mu dođe drugi put. Vrati se i onda mi ponovo dođe. Pa ta žena se bojala da ne umre Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I da dođe da bude već da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam umro. Pa je rekla, kaže Allahu poslaniće, fa illam ajidke, kaže šta ako te ne nađem? To jeste šta ako dođem, a ti si već umro. Pa je kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fa illam tajidini fa ti Aba Bakr. Kaže, ako mene ne nađeš, onda kaže, traži Ebu Bekra. Ako mene ne nađeš, onda traži Ebu Bekra. Pa je tako isto Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu, od, Zayf, od Huzeyfa radijallahu ta'ala anhu, govorio, iqtadu bil billadaini ba'di, Abi Bakr wa Umar. Kaže, slijedite onu dvojicu koja će doći posle mene. Slijedite dvojicu koja će doći posle mene, ko Abu Bakr i Umar. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu, Abu Bakr i Umar. Pa tako poslanik sallallahu alaihi wa sallam draga braću, obavijestio koliko će hilafet u ummetu trajati. Prije svega da kažemo da Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam nagovijestio da vladari koji će doći poslije njega, da će biti vladara koji će biti na onom istom na čemu je bio Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam. I to je takozvani hilafet. Zatim je nagovijestio da poslije toga da će doći kraljevina. Da će doći mulk, kraljevina. Znači kralj koji ostavi ko će biti halifa poslije njega. Pa kaže, poslije tog perioda će doći teranija. A kaže, poslije te tiranije će se ponovo vratiti vlast ono kao što je bilo u prvo vrijeme. To jeste ponovo će se vratiti hilafet. Međutim, ovaj prvi dio period, ovaj prvi period, prvi dio hilafeta. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tačno u mjesec obavijestio koliko će on trajati. Pa je tako došlo hadis koji je zabilo imam Termizi, hadis je vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao al khilafetu fi ummeti 30 sana. Khilafet u mom ummetu će trajati 30 godina. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao khilafet u mom ummetu će trajati 30 godina. Pa tako ako vidimo koliko je trajio khilafet Ebu Bekra, khilafet Omara, khilafet Osmana, khilafet Ali radijallahu ta'ala anhu i Hasana radijallahu ta'ala anhu, vidjet ćemo da je trajio 30 godina. Ali radi Allah ta'ala anhu je vladao šest godina. Jel da kažemo pet i pol godina. Poslije njegove smrti kao halifa je došao Hasan sin Ali radi ta'ala anhu. Znači, Ali radi Allah ta'ala anhu nije rekao ko će biti halifa poslije njega. Nego je pustio ljudima da izaberu. Znači kao što su činila halife prije. Ili su, na primjer, preporučili izaberite toga, toga ili toga. Međutim, međutim nisu odredili ko će biti halif. Poslije Ali radijallahu ta'ala anhu je ostao Hasan radijallahu ta'ala anhu da bude halifa. Muslimani smo dali bejat na pokornost da im on bude šta? Da im on bude halifa. Međutim, nakon šest mjeseci, nakon šest mjeseci svoje vlasti, on je predao vlast Muavi. On je predao vlast Muavi. Ako vidimo, ako pogledamo kada je predao vlast Muavi, ako pogledamo i vidimo kada je predao vlast Muavi, da je to bilo u mjesecu Rabiul Awwalu, 41. godine po hijđri. I vidimo kada je. Allah vas nagradi, braćo, telefone ugasite. Znači, nemojte da tu stvar ponavljam. I vidimo kada je umro poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam umro kada? Ko zna datum kada je umro tečno allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U kojem mjesecu? Pusti ove 620, 600, ove 600, nego po hijđretski. Umro u mjesecu Rabiul Awalu također. Koje godine? 11. godine, 11. godine po Hidžri. Allah se pravi znači. 11. godine, 11. godine po Hidžri. Pa ćemo vidjeti da je tačno koliko? Da je tačno 30 godina. I tačno da Hasan radijallahu ta'ala anhu predaje vlast Muadi u mjesecu Rabiul Awal. I to je bilo, znači, tačno 30 godina, kao što je obavijestio poslanih sallallahu alaihi wasallam. Također od stvari koje je obavijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam jesu jeste samo predavanje hilafeta od strane Hasana radijallahu ta'ala anhu. Pa tako jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wasallam držao hudbu da otvorim malo prozor. Je držao hudbu kao što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Ebu Bekre, ne Ebu Bekra, nego Ebu Bekre, jednog drugog ashaba. I kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam je držao hutbu na mimbaru. A kaže, pored mimbara je bio Hasan ibn Ali. Hasan, sin Ali radijallahu ta'ala, anhu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio i kaže, pa bi se ponekad okrenuo prema ljudima, a ponekad bi se okrenuo prema Hasanu. I kaže, govorio bi, kaže, ibni hada sejid, ovaj moj sin, ovaj moj unuk je sejid, gospodin. لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين kaže možda će Allah to jest Allah će dati da Allah sa njim pomiri dvije velike skupine da pomiri dvije velike skupine muslimana da Allah sa njim pomiri dvije velike skupine muslimana Pa tako jedna od stvari koje je također nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeste veliko iskušenje na koje će naići Osman radijallahu ta'ala anhu. na koje će naići Osman radijallahu ta'ala anhu. I zato zamislite, zamislite kako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa živi među svojim ashabima. Međutim, vidjet ćete kako ih obavještava veliki broj od njih u njihovom životu obavještava im i kaže im ti ćeš imati veliko iskušenje, ti ćeš preseliti tako, tebe ću biti taj, tebe ću biti taj, tebe ću biti taj. Zamislite da neko u svom životu tako govori. Zamislite da neko u svom životu govori svojim prijateljima, s tobom će se desiti to, ti ćeš imati to, ti ćeš imati to. Obavještava ih. Čak je neke od njih obavijestio gdje će i sablja udariti tačno. Kao što ćemo vidjeti. Pa jedno od tih obavještenja jeste da će Osman radijallahu ta'ala anhu naići na veliko iskušenje. Istina, i halifa prije njega, Omer radijallahu ta'ala anhu je Međutim, ni u kom slučaju nije bilo veliko iskušenje, kao što je to bilo iskušenje Osmana radijallahu ta'ala anhu. Jer znate da je Osman radijallahu ta'ala anhu bio nekoliko dana, veliki broj dana, da je bio opkoljen u svojoj kući. I da je odbio bilo kakvu pomoć. Da nije dozvoljavao da se njega prolije kap muslimanske krvi. Pa je tako zabilježi imam Buhari u svom sahihu. Od Ebu Musa al-Ash'ari radijallahu ta'ala anhu. Poslušajte dobro ovaj hadis. Od Ebu Musa al-Aš'ari. Ovaj ashab koji se zove Ebu Musa al-Aš'ari je jednog dana rekao La alzamanna Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam jevmi hada. Kaže danas ću čitav dan provesti sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Danas ću čitav dan provesti sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam kaže otišao u mesjid. Pa ga kaže nisam našao. Pa su mi rekli otišao je tu i tu. Pa sam otišao da ga tražim i kaže, našao sam ga. Našao sam ga kako je ušao jedan vrt, jedan balnik. I kaže, stao sam tu na ta vrata. Kaže, kad je poslanik sallallahu alaihi wa sallam završio svoju potrebu, kaže, kada se abdestio, kaže, ušao sam, nazvao sam salam i rekao sam Allahu će danas ću biti ovdje. I kaže, rekao sam onda sebi, danas ću biti stražar Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam, kaže, stao na vrata tog palnika. Pa sam stao na vrata tog šta? do pamnika. A kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, unutar, unta tog je bio bunar. Bio bunar koji je bio ispunjen vodom. Pa je kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam ušao i sjeo u taj bunar. To jeste unutra ubacio svoje, unutar, unutra ubacio svoje noge. Pa sam kaže tu čekao i kaže neko je pokusao na vrata. Neko je došao. Pa sam rekao ko je? Pa je rekao Ebu Bekri. Pa je rekao da je to Ebu Bekr. Pa sam rekao pričekaj dok obavijestim poslanika sallallahu alaihi wasallam i dok zatraži od njega izum. Pa sam kaže otišao i rekao ja Rasulallah Ebu Bekr je Allahu Allahov poslaniće Ebu Bekr traži izum. Pa mi je rekao i'dan lahu wa bashirhu bil džanne. Kaže dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom. i'dan lahu wa bashirhu bil džanne kaže, dopusti mu da uđe i obraduj ga džennetom. Pa sam, kaže, otišao Ebu Bekru i rekao sam, dozvoljava ti Allaho poslanih sallallahu alaihi wasallam da uđeš voju ke bel džanne. I obradovao te džennetom. Subhanallah, zamislite, na dunjaluku da neko bude obradovan, da će biti osnovnika dženneta. Zamislite da neko na dunjaluku bude obradovan da će biti osnovnika dženneta. a ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, jedan broj njih je, radi svog velikog stepena, radi svoje odanosti Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, i što su pomagali Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala je odabrao i obradovao ih je džennetom još dok su bili na dunjalku. Još dok su bili na dunjalku. Subhana, pogledajte. Čovjek koliko god da radi dobrih dijela, koliko god da radi dobrih dijela, strahuje za svoje djela. Jesu mi dijela primljena? jesam li ovo, jesam li iskren, jesam li ovo, kako kad me budu stavljali u kabor, kako ću, kako ovo, kako, kako kako nasu sudnjem danu, kako džennet, kako džehennam. Čovjek da ne znam koliko čini dobrih djela uvijek je u tom nekom strahu. Međutim, pogledajte odliku. Pogledajte odliku ashaba, pa i Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluku. Preko poslanika sallallahu alaihi wa sallam obavještava da su stavnika dženneta. Pa kaže, ušao Abu Bakr. Pa sam se, kaže, vratio na vrata. Pa je, kaže, ponovo došao neko i kaže, ušao je i kaže, sio je na desnu stranu pored poslanika sallallahu sallam. I na isti način, ušao je unutar bunara i spustio svoje noge u vodu. Pa sam se, kaže, vratio da budem na vratu. Pa je, kaže, ponovo nekao došao, kaže, juhadlikul bab, kaže, hoće da otvori. Pa sam rekao, ko je? Pa je rekao Umar ibn Khattab. Pa je rekao Umar, sin Khattaba. Pa sam rekao, pričekaj dok se vratim i obavijestim i zatražim izun od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam se vratio i rekao sam ja Rasulala, Ebu Bakr je sta'zin, Omer je sta'zin. Pa sam se vratio i rekao, Allahu poslaniće, Omer traži izun. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i azan lahu wa beširhu bil džanna. Kaže, dozvoli mu i obraduj ga džannatom. Dozvoli mu da uđe i obraduj ga džannatom. Pa sam kaže, otišao. Kaže, rekao sam Allahu, poslanik ti dozvoljava ovo i baširu kebil džanne. I kaže, obradovao te džennetom. Pa kaže, ušao i sjeo, kaže, sa lijeve strane Allahu poslanika, sallallahu alaihi opet na isti način. I onda je bilo da se voda napunala. jer kako čovjek, kako nešto ulazi u vodu, voda se diže. I sljedeći koji je došao nije mogao. Nije mogao da na takav način sjedne. Pa sam se, kaže, vratio na vrata. Pa se opet, kaže, vrata zatresla. Počela da se pomiču. Pa sam rekao, ko je? Pa je rekao Osman ibn Affan. Pa je rekao da je Osman sin Affana. Pa je rekao isto. Pričekaj dok odem i kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam zatraži izom. Pa sam rekao Allahu poslaniće Osman sin Affana traži izom. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže idhan lahu wa bashirhu bil janna ala balwa atusibuhu. Kaže dozvoli mu da uđe i kaže obraduj ga džennetom radi belaja koji će ga zadesiti. وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يبردوا إيجا جنة ردي بلايا كوي چه غزدس I Abu Bekr i Omer su imali iskušenja. Ali poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije spomenuo ta iskušenja. Međutim, naglasio je da je iskušenje Osmana radijallahu ta'ala anhu veliko iskušenje. Pa sam kaže, otišao i rekao sam, i rekao sam, kaže, dozvoljavati da uđeš i obradovao te džennetom radi belaja koji će te zavisiti. Pa je kaže, ušao i je ne je našao mjesta, nego je sio ispred, nego je tamo ispred, ispred njih. Ko se vrati? Mi sada nemamo vremena da o tome toliko govorim I pogleda historiju, biografiju Osmana radijallahu ta'ala anhu, vidjet će na kolika iskušenja je naišao Osman radijallahu ta'ala anhu, dok je bio halifa. A bio je halifa 12 godina ostao na vlasti. Međutim, subhanallah, koliko je čovjek bio bogobojazan, nije dozvoljavao da radi njega bude prolevena kap jedne krvi. Pa makar, pa makar to bilo po cijenu njegovog života. I bio je opkoljen u svojoj kući, danima, da ne kažemo mjesecima. Međutim, nije dozvoljavao da iko išta čini. I subhanallah, kao što je zabilježio Abu Ja'ala al-Mausali, onog dana, one noći, kada su ga ubili, vidio je Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa I kažu za taj dan, posljednji dan, kada opisuju i života Osmana radijallahu ta'ala anhu, kažu da je taj dan klanio sabah, kažu da je taj dan oslobodio 20 svojih robova i kažu da je obuko izar, odnosno saravil, da je obuko ono što danas liči našim pantalama. A kaže, nije to obuko nikada ni u džahilijetu, ni u islamu. Znači zato što nisu nosili tako odjeću. I kaže obuko je taj saravil, te pantar, i kaže dobro istego. Obuko je te pantale i dobro istego. Zbog čega je dobro stego? Kaže Hafiz ibn Kesir, zato što je znao da će tog dana biti ubijen. I kada ga ubiju, da se ne otkrije njegov avret. Da se ne otkrije njegovo stidno mjesto. I kaže, onda kada su mu dolazili, govorili da mu pomognu, jer taj tog posljednjeg dana je toliko bio žestok, bio, bio žestok opkoljen, da mu čak nisu dali ni vode da pije. I dolazili su ljudi, čak ni vode mu nisu dali da pije, i bio je žedan. Međutim, tog svog posljednjeg sna, posljednje noći, je vidio Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasallam da mu je došao. Vidio je poslanika sallallahu alaihi wasallam da mu je došao. I vidio je Abu Bakra i vidio je Omara. I rekli su mu, isbir, fa inneke tuftiru andana lejle. Kaže, strpi se, kaže, ti ćeš ove noći iftariti kod nas ti ćeš ove noći iftariti kod nas. I tog dana su ga ubili. Tog dana su ga ubili dok je učio, dok je učio Kur'an. Također od hadisa u kojima je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio stvari koje će se desiti. Poslušajte dobro ovaj hadis. Vi znate da ima, i slušali ste, Mada mi nažalost nemamo vremena da dogovorimo o tim fitnelucima i razilaženjima koji su desili među samim ashabima. Jer poznato je da je među samim ashabima nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da se desili veliki fitneluci. Koje je nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ali ponovo kažem, Allahova mudro je bila da se te stvari desi. Allahova mudro se bila da se te stvari desi. Jedan od tih događaja jeste bila takozvana vakatul džemel. bitka na Džemalu. Gdje su se sukobili Alija radijallahu ta'ala anha, anhu i Aisha radijallahu ta'ala anha. Alija, četvrti halifa, i Aisha radijallahu ta'ala anha je bila na strani drugi koji su se suprostavili Alija radijallahu ta'ala anhu. Jer Osman je ubijen i došao je Alija kao halifa. Jedan broj ashaba je tražio od Alije da požuri da kazni ubice Osmana radijallahu anhu. Međutim, Alija je smatrao da ne treba odma da ih kazni, nego treba da neke stvari pusti da idu vremenom. I ovi ashabi su požurili i su prostavili se Ali. Tako čak da je došlo do te bitke koja se zove bitka na Džemalu. Na strani oni ashaba koji su bili protiv Ali radijallahu anhu je bila Aisha. Je bila žena Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam Aisha. I sa njom je bilo još ashaba. Sa je bio Zubair. Sa je bio Talha. Međutim, istina je bila sa Alijom. Istina je bila sa Alijom. I kada je Aisha krenula, krenula je prema Basri. Krenula iz Medine prema Basri. Krenula je sa velikim, kaže, spominju se cifre, nekoliko hiljada da je bilo vojske. I došli su do jednog mjesta, do jedne vode, do jedne vode, jednog jezera koji se zove Hau'ab. Koji se zove kako? Hau'ab. Kada je došla na to mjesto, kad su došli do, do te vode, Začula je pse kako laju. Začula je pse kako laju. Kada je čula lave pasa rekla je kako se zove ovo mjesto. Pa su rekli ovo je mjesto koje se zove Hauab. Pa su rekli ovo je mjesto koje se zove Hauab. Pa je rekla inna wa inna ilaihi Rekla je riječi citirala kuranski ajet koji se govori, izgovara kada nekoga zadesi neki musibet. Kada neko nekome umre, kažeš mu inna lillahi wa inna ilaihi rađu. Svi smo Allahu i Allahu se vraćamo. Kada su joj rekli to je hawad, reka inna lillahi wa inna ilaihi rađu. Kao da je zadesio neki musibet. Pa su joj rekli majka pravovjernih. Zbog čega govoriš te riječi? Zbog čega govoriš kao da te zadesio neki musibet? A jeste, uistinu zadesio je bio musibet. Kaže, sjetila sam se riječi Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa se ovo je bilo 36. godine po hijđri. Ovo je bilo 36. godine po hijđri. Kaže, sjetila sam se riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada se obratio nama, skupini svojih žena, i rekao, kejfe bi ihda kunna tanbahu alaiha kilabu l'huab. Kaže, kako će biti jednoj od vas, kada na nju zalaju psina na Kako će biti jednoj od vas, kada na nju zalaju psi na havaru. Subhanallah. I zato kada je čula to, kada je čula to, rekla inna, ila, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. I htjela je da se vrati. Međutim, došli su, znači zato što ovim stvarima koji se dešavali među ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, veliku smutnju su bacivali munafici. Pa kako možete biti na ovom primjeru? Pa tako Aisha radijallahu ta'la anha tu tjela da se vrati. Međutim, došli su joj. Doveli su joj 50 ljudi. Prvo su joj bili rekli da je to voda koja se zove Hauab. Međutim, kada se sjetila ovog hadisa, doveli su joj, kaže, spomnje Hafiz ibn Kesin, 50 ljudi koji su joj svjedočili, to jeste lažno svjedočili, da to nije voda Hauaba. I zato kaže Hafiz ibn Kesin da je ovo bilo prvo lažno svjedočenje, javno lažno svjedočenje u islamu. Znači, zamislite, dolazili su joj ljudi, lagali, da to nije voda, da to nije voda Hauaba. Također što se desilo u ovom događaju koji se zove bitka na Džamalu, ponovo kažem bilo 36. godine po Hidžri. Rekli smo da je sa Išom radijallahu ta'ala anha bio ko još? Bio Zubair i bio Talha. To su ashabi. I sve ove stvari nisu povod da se govori ružno ashabima. Jer ashabi nisu ne pogrešili. Greške su se dešavale. Poslanik je nagovijestio te stvari da će se desiti. I zato kada se sukupila vojska na Džemalu, kada je baš došlo do sukoba, kada su se okrenule vojske prema, prema vojsci, Ali je radijallahu ta'ala anhu je izašao i tražio Zubeira. I govorio je, udu'u li Zubeir, udu'u li Zubeir. zovnite mi Zubeira, zovnite mi Zubeira. A subhala i Zubeir ibn Awam je jedan od onih koji je poslanih sallallahu alaihi wasallam obradao u džennetu. i Talha radijallahu ta'ala an i Alija. Međutim, pogledajte, ovdje se našli na dvije različite strane. Pa smo zovnili Zubaira radijallahu ta'ala anhu. Kaže, toliko su se primakli, kaže da su se vratovi njihovi konja, njihovi jahalica, kaže da se ukrstili. Pa mi Ali radijallahu ta'ala anhu rekao, ova hadis je redosan šeha Albani, u sili kaže hadisi sahih. Pa mi Ali radijallahu ta'ala anhu rekao, ponovno napomnimo 36. godine po Hidžri. Kaže mu Ali radijallahu ta'ala anhu, kaže Zubeire, sećaš li se kad smo bili ja i ti? Pa kad je podred nas prošao Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. I kada ti je rekao ja Zubair, ala tuhibbu Alijan, kada ti je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao Zubeire, voliš li Aliju? Kad je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao ja Zubair, ala tuhibbu Alijan, O Zubeira, voliš li Aliju? Pa si rekao, kako da ga ne volim? Kad je on sin od mog Amidže, sin od moje tetke, od mog tetka, on je na mojoj vjeri. Pa ti je poslanih, sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja Zubeir, emma wallahi, la tuqatilannahu wa anta zalimu lahu. Rekao ti, o Zubeire, tako mi Allaha, borit ćeš se protiv njega, a čin ćeš mu zulum. Borit ćeš se protiv njega i bit ćeš mu zalim. Čin ćeš mu nepravdu. Pa kad je to čuo Zubair radijallahu ta'ala anhu, rekao je tako mi Allah, zaboravio sam od kako sam čuo taj hadis. Kaže, nisam ga se sjetio, kaže, do ovog sadašnjeg trenutka. Pa se Zubair radijallahu ta'ala anhu vratio. Pa se Zubair radijallahu ta'ala anhu povuku iz te bitke. Pogledajte, kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam i detalje im govori. U jednom hadisu kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, ja vidim sada, da se deš, vidim sada fitnu koja se, će se dešavati među vama Kaže, kao, kaže, kapi kiše, kaže, kada padaju između kuću. Vidim sve. Zato što ga Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio. Pa je obavijestio Aliju radijallahu ta'ala anhu da će ga ubiti. Pa je obavijestio Aliju radijallahu ta'ala anhu da će ga ubiti. Hadis se također vjerodostojen. I zato sjetite se, zato subhanahu pogledajte. Ovo je također od iskušenja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I rekli smo da nije bilo iskušenja na dunjalku, a da poslanik nije bio iskušan sa nije bilo iskušenja na Dunjaluku da poslanik nije bio iskušan sa njim. Pa zamislite da poslanik u svom životu one koje puno voli, obavještava im i kaže im tu ćeš biti ubijen, tako će te ubiti. Pa Alija radijallahu ta'ala anhu, njegov zet, i koji poslanik sallallahu alaihi wasallam puno voli. I zato sjetite se na hadisa, spomnjali smo ga u našem tumačenju sura Al-Kef, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam izašao i pokuso na vrata Ali Fatim. Fatimi. i rekao im, ala tu salijan. Kaže, za ne klanjate? Oni su otvorili vrata, bila je noć. Nisu bili klanjali noći namaz. Pa im poslanik alaih salatu wasalam rekao, ala tu salijan, za ne klanjate sada noći namaz? Pogledajte ljubav Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam prema njegovoj kćeri, prema njegovom zetu. Međutim, u drugom momentu mu dolazi i kaže moja Ali, i kaže moja Ali, kaže men eškel avvalin. kaže ko je nesretnik prvih naroda. Koji je nesretnik među prvim narodima. Jer Allah je Đelšanova izraz eška, eškaha, spominje u suri ko šemz. Pa kale lahum eškaha. Pa kaže, ali radijallahu ta'la anhu, kaže, hakiru naqa. Kaže, nesretnik među prvim generacijama je bio onaj koji je zaklo devu. Koju devu? Devu Saliha i Samuda. Znači devu kada Allah subhanahu wa ta'ala dao da poslaniku Salihu, narodu Samud, da izađe deva iz stijene, kao znak. Pa je došao najveći nasretnik među njima i zaklo tu devu. Oni su tražili. I Allah im dao i opet ubili, ubili tu devu. Pa kažem poslanik sallallahu alaihi wa sallam sadakte. Pa mu da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, a أكوي kaže A ko je, kaže, nesretnik među kasnim generacijama? A kaže, ovo men eškel aharin. Znači, prvo ga pita šta, ko je najveći nesretnik među prvim generacijama? Pa kaže onaj koji je zaklo evo A kaže, ovo men eškel aharin. A ko je najveći nesretnik od kasnih generacija? Pa kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, la ilma li Rasulallah, Allahu poslanića ne zna. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, alladhi yadribu hadihi, Kaže, onaj koji će te udariti ovdje. Kaže Ali radijallahu ta'la anhu na njegov kemir. Kaže, onaj koji će te udariti ovdje, pa će ti obojiti ono što je ovdje. To je onaj koji će te udariti sabljom ovdje, pa će ti ta krv obojiti. Pa će ti ta krv obojiti bratu. Pa zato Ali radijallahu ta'la anhu kasnije se zaklinju Allahu subhanahu wa ta'ala. Govorio, kaže, وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَ Kaže, tako mi onoga koji daje da zrno proklija. I tako mi koji je dušu stvorio, kaže ovo će biti obojeno od onoga što je ovdje. Ovo, to jest, la tuhdabenna hadihi min hadihi. Kaže, ova moja brada će biti obojena sa ovom krvi. I zato, ako se vratite i pogledate, Ali radijallahu ta'ala anhu je tako ubijen. Tako što je sabljom udaren, tako što je sabljom udaren po glavi. Pogledajte, subhanallah, tog detalja. Znači, stvari Stvar koja se već desila. Pogledajte kako Allahu poslanih sallallahu anih sallim obavještava kako im govori o tim detaljima. I zamislite i tu iskušenja Allahovog poslanika sallallahu sallim. Znači ponovo ponavljam. Zamislite tog iskušenja da poslanik sallallahu anih sallim govori nekoga me, koga voli. Zamislite kako onima ljudima koji kažu, teško im da kažu svom bližnjem da je bolestan. Da na neki način ne svog bližnjeg. Međutim, pogledajte ovdje, ovo nije bio zijet. Ovo je obavještenje. Allah subhanahu wa ta'ala ga obavijestio da ljudi vide istinitost njegovog poslanstva. I zato ovi, ove stvari, ove stvari su od okaza poslanstva Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato, kako mogu ljudi da kažu, ili da ne znaju li Allahu poslanik, Allahu poslanik. Pogledajte ove stvari. Pogledajte, obavještava kako će, kako će zalajati psi na Aishu radijallahu ta'ala anha. Obavještava Ali radijallahu ta'ala anhu gdje će ga udariti. Zar to može da kaže neko drugi osim kome Allah subhanahu wa ta'ala dao znanje. Pa jenteku, vama jenteku anil hava, pa ne govori po svom, ne govori po, ne govori po svom hiru. Također od stvari, jedna od stvari, pokušat ćemo da spomenemo neke jeste da je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio o osvojenju nekih dijelova svijeta. Pa je tako poslanik sallallahu alaihi wasallam nagovijestio da će propasti vladari Perzije. Kaže kada propadne vladar Perzije, poslije njega nema vladara. Pa je nagovijestio također da će biti osvojeni Egipat. Pa kaže kada osvojite Egipat, kada osvojite Egipat, tako i tako postupite. Međutim, jedna od stvari jeste da je poslanik sallallahu alaihi wasallam hadisu Buhari od umu haram, žene Ubadi ibn Samita radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam nagovijestio i spomenuo vojsku, prvu vojsku koja će ploviti more. Muslimansku vojsku koja će ploviti more. I to je bilo 27. godine po Hidžri, za vrijeme Osmana radijallahu ta'ala anhu. I na čelu te vojske bio Muavija. Na čelu te vojske bio ko? Bio Muavija. I bili su krenuli da osvoje, da osvoje Kipar. Krenuli su da osvoje Kipar. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike rekao, kaže, avvalu jejšin jagzun al bahar, kad auđebu. Kaže, prva vojska koja bude plovila morem, muslimanska vojska koja bude plovila morem, kaže, džennet joj je obavezan. Džennet joj je obavezan. Pa ta žena umu haram, ashabika, koja je bila, kaže, ja Rasulala, wa ana fihim, Allaho poslaniće, obavijestima, me, hoću li ja biti među njima? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ente fihim. Kaže ti ćeš biti među njima. I umu Haram je presela u ovoj bitci. Umu Haram je presela u ovom ovom pohodu. Po istom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Wa awwalu jayshin yaghzuna Madinat Haraql maghfurun lahum." I prva vojska koja bude pohodila Carigrad biće joj biće joj oprošteno. To je bilo 52. godine po hidžri, za vrijeme Muavija radijallahu ta'ala anhu na čelu te vojske bio Jezid. Je bio Jezid sin Muavije radijallahu ta'ala anhu. Pa Ummu Haram koja je prenijela ovaj hadis, kada je čula ove riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže, wa ana fihim, hoću li među njima biti Allahov poslaniće? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la, među njima nećeš biti. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, među njima nećeš biti. Međutim, kada je rekao prva vojska koja bude plovila moram, kaže, hoću li biti među njima, ti ćeš biti među njima. I subhanallah, pogledajte, desi se da ona bude među njima i da preseli u tom događaju. Znači, pogledajte, pogledajte Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braća, ove stvari kada gledam i kada čitam i kada slušam, možemo samo da priznamo naš nehat i našu nemarnost kada je u pitanju Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti nam dao toliko jasni i jakih nepobitnih dokaza da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Allahu poslanik. Međutim, jesmo li, da kažemo tako, pročitali sve hadisa Allahu poslanika alaihi salatu wasallam koji imaju prevedene na naš jezik. A puno, ima nekoliko knjiga svega. Jesmo li pročitali sve ono što je rečeno, što je napisano Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Čovjek često hoće da proširi svoje znanje. Počita pa neke stvari od kojima nema koristi ni na dunjalku ni na heretu. Neću reći stvari koje su haram, nego nema koriste niti na dunjavku niti na ahiretu. Međutim, pogledajte znanje o tim stvarima. Zar ove stvari ne povećavaju čovjekov iman? Pa čovjek vidi, subhanallah, kako poslanik sallallahu alaihi wasallam, da govori o tim stvarima, kako da obavještava o tim pojedinostima i da se te pojedinosti u ostvare. Da se te pojedinosti uistinu ostvare. A kažem, ovo je samo nekoliko kapljica iz tog mora o kojima je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio. Ja sam htio večeras da spomenemo one stvari koje su se desile. Da kažem one stvari koje su se desile još za vremena ashaba. Još za vremena ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa ćemo neke od tih stvari spomenuti u sljedećem predavanju za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć. I onda na kraju da čovjek da sebi odgovor oko ti nekih predznaka sudnjeg dana oko kojih se ljudi pitaju. Treba li tu čovjek išta da odgovara? Treba li čovjek išta da odgovara? U smislu da kaže to će se desiti. Kada vidi da o, o stvari o kojima obavijestio i kojima je rekao poslanik Anih salatu da će se desiti ashabima da se svi te stvari desile. Zato što je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. I govor poslanika sallallahu alaihi je objava. Riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, hadisi Allahovog poslanika sallallahu su objava. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِي يُوحَى On ne govori po svom hiru, to je se objava koja mu se objavljuje. To je se objava koja se objavljuje. Pod Allahom subhanahu wa ta'ala milost. Allah subhanahu wa ta'ala zahvalji vam na tome. Pod Allahom subhanahu wa ta'ala milosti što nam je dao Kur'an. Što nam je objavio Kur'an. Što nas je učinio od onih koji se druže sa Kur'anom. Koji nas je učinio, pa nas je učinio od onih koji se druže sa Kur'anom. Pa smo od onih koji se druže sa hadisom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa smo od onih također koji se povode za najboljim ljudima iz ovog ummeta. Za najboljim ljudima iz ovog ummeta, to su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato pogledajte, zato pogledajte Abu Bakra, pogledajte Omara, pogledajte Osmana, pogledajte Aliju radijallahu ta'ala anhu i živite među njima. To je život u okrilju Allahove vjere. To je život u okrilju Kur'ana, u okrilju sunnata, u okrilju prvih generacija. Da vidimo kako su razmijevali vjeru. Je danas, draga braćo, i to je nešto što često ponavljam, a o tome ćemo posebno govoriti i spominjati sada kada govorimo o fitnalucima. O kakvim danas? Koliko danas ima načina i pravaca poimanja Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Pa smo koliko puta govorili o onima koji proklinju ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa i zato zamislite ljude koji dolaze i proklinju Ebu Bekra. I proklinju Omera. I proklinju Osmana radijallahu ta'ala anhu. Allah je prokleo. Allah je prokleo. Allah prokleo one koji proklinju ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A zatim da kažemo ljudi također koji traže izlazak i situaciju u kojoj se nalazi danas ummet na neki drugi način osim vraćanje Kur'anu i sunnetu. I zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je obavijestio ovim stvarima. Međutim, također je poslanik alaihi salatu wasallam naglasio da pored svih tih stvari koje će se desiti, iskušenja, da to ne znači da je ovaj ummet proklet ummet. Da ne znači da je ovaj ummet proklet ummet koji uvijek na nekim iskušenjima. Dakle, poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže kao što je zabilježio Abu Davud u svom sunanu, ummeti hadihi ummetun marhume. hadis je sahih. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ovaj moj ummet je ummet, je narod kojem se Allah smilovao. Je ummet narod kome se Allah smilovao. Lejsa leha azabun fil ahira. Kaže, moj ummet, misli se u cijelosti, neće biti kažnjava na, ahiret, na ahiretu. Azabuha fil dunja. Kazna mom ummetu će biti na dunjaluku. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, al fitanu والzalazil wal qatl. Kaže fitneluci, iskušenja, zemljotresi i ubistva. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je učinio da to bude ljudima iz ovog ummeta radi onoga što je zaslužilo svojih grijeha. I zato subhanallah ovaj hadis, jedan od prenosioca ovog hadisa je Abu Barda. I kaže ovaj, kaže jedne prilike ja sam kaže išao ulicom, išao sam kaže pijacom. I kaže udario sam rukom od ruku. od I rekao sam, subhanallah, ovaj ummet, jedna im vjera, jedan im poslanik, jedan im namaz, jedan im hađ, međutim ubijaju jedni drugi. Međutim ubijaju jedni drugi. Kaže, kad pored mene, kaže čovjek čiji je otac bio ensarija. To čiji je otac bio ashab. Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam. Pa neće murde, da ta'đab. Kaže, od čega se čudiš? Pa kaže, čudim se. Kaže, kako ljudi, kako muslimani ubijaju jedne druge. Pa mi onda on citirao, ova, pa mi je citirao ovaj hadis. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ovaj moj ummet je ummet kojim se Allah smilovao. Nemaju kaznu na ahiretu, nego im je kazna na dunjalku. I zato, subhanallah, pogledajte fiqha, pogledajte razumijevanje salafa. I kako su razumijevali ove hadise u kojima se govori o iskušenjima. Razumijevali su to da sve ono što se dešava u ummetu, a i oni su znači imali iskušenja, nismo samo danas mi, ova generacija ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koja je iskušana. I oni su imali iskušenje, i ashabi su bili iskušani. Pogledajte, samo Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu umro. Omer je ubijen, Osman je ubijen, Alija radijallahu ta'ala anhu ubijen. Pogledajte iskušenja. Međutim, razumijevali su da Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava ovaj ummet na dunjaluku rad njihovih greha. I kada su vidjeli te kazne, požurili bi da učine taubu Allahu subhanahu wa ta'ala. Požurili bi da učine taubu Allahu subhanahu wa ta'ala i kao pojedinci, kao skupine. I zato za vrijeme Omara radijallahu ta'ala anhu, kada se desio zemljotres u Medini, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Omer je ustao na minber i rekao ljudi, ako se ovo još jednom desi, ja napuštam Medinu. Ljudi, ako se ovo još jednom desi, ako još jednom bude zemlja tres u Medini, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ja vas napuštam. A mene je to Allahu kader. To stvari koje Allah Đelšanu daje. Međutim, zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala dao? Radi grijeha neki ljudi. Pa bi zato požurili da poprave svoj odnos između sebe i svog gospodara subhanahu wa ta'ala. Bilo da su bili na vlasti ili oni koji su ispod i da se vrate i da isprave svoja shvatanja vezano za Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu sallam. Ovo je sva filozofija. Ovo je filozofija koja bilo, ovo je bilo razumijevanje prvih generacija. I zato vidite, one ljude koje je također poslanik sallallahu alaihi wasallam nagovijestio da će doći. A to su ljudi koji će obnavljati ovu vjeru. Mujaddidun. Kao što je došlo u hadisu Abu Davuda, hadis da je Allah poslanik sallallahu rekao zaista će Allah na kraju svakih sto godina slati ljudima nekoga ko će im obnoviti vjeru. Šta misliš obnoviti vjeru? Znači u mjestima gdje vjera umrtvi, da će doći čovjek, doći alim koji će oživiti vjeru tu. I zato ulema isto tako kada je posmatrala historiju Islama vidjela ko su ti ljudi. Pa su tako spomenuli ovoga alima, ovoga alima, ovoga. Ti alimi, kada su pozivali, kada su bili to svojoj reform, čemu su pozivali? Čemu su pozivali? Jesu li govorili, hajde da budemo jedno? Pa nije bilo, nije bitno na čemu smo. Hajde da smo jedno. Jer danas, kad se govori o, o problema današnje ummeta, govori se o jedinstvu. I govori se kako umet mora da bude jedinstven. Istina je, umet mora da bude jedinstven. Međutim, to jedinstvo treba da bude građeno na Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ne može da bude, bude građeno na neistini. Kako ćemo se danas ujediniti sa onima koji psuju Ebu Bekra? koji proklinju Abu Bekra, koji proklinju Omana koji proklinju Osmana i da kažemo bitno je da umet bude jedan. Oni koji kažu da Kur'an nije cijel, oni koji kažu ovako, oni koji kažu da Allah subhanahu wa ta'ala saču, kažemo bitno je da smo jedno. Bitno je da smo na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kad budemo na Kur'anu i na sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda ćemo se jedinti Onda ćemo se ujediniti. I zato kad pogledate reformatore, kad pogledate reformatore koji su pozivali, neki dan čitam, nailazim, gdje sam pročitao neke podatke koje nisam bio znao o tom čovjeku. To je jedan alim, šeho e, Aizudin Kassam. Znači, nailazili ste na ovo ime, jer danas se spominju jedince Palestini, jedince Hamasa, se zovu jedinca Kassama. Taj Aizudin Kassam je bio čovjek alim, koji je bio iz Palestine. I on je bio jedan od prvih reformatora u savremenom vremenu u Palestini, radijallahu ta'ala anhu u Palestini. Međutim, čovjek, čovjek nije pozivao tom nekom jedinstvu da kažemo svi smo jedno, nije bitno šta. Bitno je da su, kao što danas Arapi pozivaju, bitno je da smo Arapi. Pa bili komunisti, bili šije, bili ovo, nije bitno, bitno je da smo šta? Bitno je da smo Arapi. Međutim, vidjet ćete kako je čovjek govorio ljudima o namazu, govorio ljudima, govorio o novotarijama. Znači, u tom vremenu kad su se pojavili židovi, kada se pojavilo, čovjek ljudima govori o novatarijama i kaže ljudi, bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala, vratite se sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa govori kako ta stvar, stvari koje su bile u njegovom vremenu, kako ova stvar je novatarija, kako ova stvar je novatarija, ova stvar je novatarija, ova stvar je novatarija. A danas negdje ako počneš govoriti, pa čak i kada su stvari koje su vezane za akidu, neko će reći pogledaj sad govoriš o novotarijama kada se ljudi Može da Allah subhanahu wa ta'ala dadne napredak, napredak, prosperitet jednom umetu, a da među tim ljudima ima ljudi koji na udu billahi ta'ala imaju svakako mišljenje Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ima ljudi koji misle da Allah sugde. Pa kažu Allah je sugde, Allah je izmetu, a audu billahi ta'ala, kao što smo govorili o mišljenju Ibn Arabija i oni koji ga slijede i tako dalje. Kako Allah subhanahu wa ta'ala da dadne napredak ljudima koji tako misle o Allahu subhanahu wa ta'ala, ljudima koji da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Zato, draga braćo, iskušenja o kojima je govorio, koje je nagovijestio Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, izlazi u držanju za Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I tu se onda ogleda naše, da kažemo naša korist ovih hadisa. Nije samo da vidimo da se to desilo, nego da znamo kako da postupimo u vremenu iskušenja. Pa ćemo vidjeti oko bojda kroz sljedeća predavanja, pa sve dok ne dođemo do poslanikovog sallallahu alaihi wasallam nagovještaja ti veliki stvari koje će se desiti. Kao što je dolazak Isa alaihi kao što je pojava Mehdija, kao što je pojava uh, i kao što je pojava Dajjal i tako dalje, vidjet ćemo da sve kako budemo išli. Stoljeća po stoljeća, stoljeća, vidjet ćemo da je sve poslanik sallallahu alaihi wasallam nagovještio. I stvari koje se danas dešavaju, Međutim, poslanik sallallahu ve sellem je nagovijestio. Međutim, kao što da završimo sa riječima Huzeifa radijallahu ta'ala anhu gdje kaže hafizahu men hafiza wa nesihu men nesih. Naučio je ko naučio, a zaboravio ko je zaboravio. Pa danas Allah subhanahu wa ta'ala učini odani koji znaju koji znaju stvari koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio i koji znaju kako da se postave u tome. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiri i da nam oprosti. Da kažemo da ovaj naš govor o ovim fitnalucima i ovim stvarima nije ni u kom slučaju izlazak iz, ili da kažem, odlazak na drugu temu. Mi smo u tumačenju sura Al-Kahf. Međutim, sada kada smo došli da govorimo o tom jednom događaju, bacimo tako da kažemo svjetlo na malo šire, na sve one događaje, prvo kažem ukratko, koje je poslanik sallallahu alaihi wa nagovijestio nagovijestio da će se desiti. Jer, na primjer, samo kada bi, kažem ukratko, jer, na primjer, kada bi ostali samo na ovim stvarima koje smo večeras kratko spomenuli, što se desilo vezano za Aliju, vezano za Osmara, mogli bi tu da ostanemo i predavanje i predavanja da govorimo o tim stvarima. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas usmile i da nas učini od onih koji se drže za Kur'an i sunnet Allahu kusanika, sallallahu alaihi wa sallam, kullu qavri hada, wa li wa lakum